Bai, eh, postu eh, berri bat, eh, enetako, nahi dut bai, denak elerrikin argiten lanean, leheneko proiektuak inentu finkatuko, eta berriak bai, hasiko gira pentsaketan, Entxatuko gira, eta mm, hemengo botza kart, emaitea CAPB-eko permanent eta exekutif delako uh, komisionetan. Bon, nahi dugu lugalde uh, eh, ere uh, eh, finkatu bulegoat, uh, amak bat uh, eh, diendeinkin, eta bon, uh, piskat uh, preparatzeko uh, reunioneak eta piskat uh, uh, lanian hartzeko. Entxatuko gira hemen gure garazi uh, baiguriko uh, joko be uh, izan diten servizio publiko uh, bat egira galtzen beti, uh, bai, uh, ustean haipatzen ginen eh, trezor publiko horiek, biga biga bangintien, eta segore batez ez du uh, ekoain. Eta, ara, postane bat ira atzu, ara, beti egira piskat gilka.